Yazılıp takılan korunak duası. Euzu bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibadihi ve min hemezati şeyatini ve en yahdurun. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ve zera'a ve bera'a. Bismillahillezî lâ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وتبارك اسمك قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ve yuhayyikullahu hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mujrimun. La havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Diye her namazdan sonra on bir kere okuyan kimse vücuduna üfürürse sihir ve cinnin şerrini bertaraf eder. Şayet taşımak için yazılırsa taşıyacak kimsenin ismini yazdıktan sonra erkek ise e'udu yerine u'iduke yahut u'idu hamile hâde. Kadın ise u'iduki yahut u'idu hamilete hâde yazılır. Erkek olduğuna göre kun li yerine kun lehu yahut kun li hamili hâde ve en yefruta aleyye yerine en yefruta aleyhi yazılır. Taşıyan kadın olursa kun leha yahut kun li hamileti hada ve en yefruta aleyha yazılır. Bunu yazmak isteyen kimse cuma günü sabahının sünnetini kıldıktan sonra 71 kere istiğfardan sonra 10 Yasin-i Şerif okur. 100 kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Kuddusu, Ya Zahiru, Ya Selamu Celle Celaluhu zikrini yapar. Turunç rengini veren kalemle beyaz bir kağıt yahut beyaz ipek yeni bez üzerine yazar. Yedi kat naylona koyduktan sonra taşıtır. Muşamba olursa daha güzeldir.''